Slušajte studentsku kroniku Radio Sove. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održan je drugi dan sedmog riječkog interdisciplinarnog kongresa na temu sloboda govora i govor mržnje. Riječki interdisciplinarni kongres studentski je kongres na kojem sudionici na interdisciplinaran način pristupaju obradi i izlaganju specifičnih tema koje su povezane sa središnjom temom kongresa. O oslobođenju slobode govora progovorila je novinarka Maja Sever. Užasno važna tema. E, ne samo za novinare, važna tema za sve pojedince u našem društvu zbog toga što je govor mržnje sve veći i veći problem. Ja to mogu zaista reći iz svojeg osobnog iskustva i evo sad kao predsjednica sindikata novinara idem jako puno po razno raznim kongresima i seminarima izvan naše zemlje i vidim da je to problem s kojim se zaista suočavaju ljudi i u toj takozvanoj zapadnoj razvijenoj Europi. Došli smo do trenutka kad moramo vidjeti što dalje. Dakle, razvoj društvenih mreža svi smo postali izloženi anonimnim napadima i prijetnjama s kojima u prvom trenu se ne znaš nositi, shvatiš da je blok i prijava vrlo dobra stvar, ali što dalje? Kako naći granicu između sloboda govore i suzbijanja govora mržnje? Vrlo osjetivo pitanje na kojem smatram da i vi koji tek ulazite u taj nekakav svijet i donošenja odluka i e, e, e, svih ostalih stvari i mi koji smo već ovdje i evo ja koja radim kao novinarka i u sindikatu novinarka, novinara sam moramo zajedno naći izlaz i nekakvo rješenje jer ovo do čega smo došli je točka u kojoj jednostavno nije baš lijepo, ugodno pa čak ni normalno živjeti. Također istaknula je i moguće korake pri prevenciji govora mržnje. prvo, to što sam rekla, blok prijava. Apsolutno, do, sve uvrede se mogu trpiti do granice kad e, nisu prijetnje. Čim pređu prijetnje, policija et, policija.hr, e, treba se prijaviti sve, jer jedino kad pokažeš da e, ćeš posegnuti za zakonom koji te štiti od prijetnje, druga strana neće prestati. To se dogodilo i u mom slučaju, smanjile su se prijetnje nakon što sam javno objavila da sam nekoliko ljudi prijavila policiji, neki su i procesuirani. Druga stvar što sam naučila na tim svojim seminarima jest priprema, što se kad smo u novinarstvu, mogućnosti napada i prijednji i na to se treba pripremati cijela redakcija. Raspršiti, dakle, odgovornost za neki tekst, na nekoliko pojedinaca, pripremiti administratore, e, prijavljivati i skidati uvredljive komentare i pomoći ljudima da se nose s napadima, ali iza toga treba stati cijela redakcija. Trenutno u Hrvatskoj, vjerojatno u svim medijima, novinari su prepušteni da se sami nose sa s tim što im se sruči na glavu nakon što objave istinu koja nekome nije draga. Sutra nas očekuje pretežno oblačno s kišom. Puhaće umireno i jako jugo. Od sredine dana ponegdje i olujno. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, a najviša dnevna većinom od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste studentsku kroniku Radio Sove. Ostanite uz nas.